कली जीती है लेकिन गाना तो जरूर सुनाऊंगा हाँ मैं

कन हरा कदम हरा भरा चई करण कमी आस्थान त बड़े बरे राम काम बोल बोल भाग दान सत संग पीत देख ले जहान जय करे जात में जात बोल जात मंत्र दीन वो देख ले अधिकार से मेरा बाप याद करता है ये नक्षत्र सबको कहाँ था और क्या कर रहा है स्वामी जी तो यहाँ खड़ा आज बड़ी देर आपकी पूरा तो है गुरु राम राम गंगा राम